Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram darüber, dass sie nicht gläubig sind. Wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel ein Zeichen auf sie hinabsenden, so dass sich ihre Hälse dauernd davor unterwerfen würden. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt zu ihnen vom Al-Abama, ohne dass sie sich davon abwenden.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 Er sagte, Mein Herr, ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Auch ist meine Brust beklommen und meine Zunge ist nicht gelöst. Darum entsende auch Aaron, und sie haben gegen mich eine Sünde geltend zu machen so fürchte ich, dass sie mich töten.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 Und hast du dich nicht viele Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten? Und du hast deine Tat, die du damals getan hast, verübt und gehörst zu den Undankbaren. Er sagte, ich habe sie damals verübt, als ich noch zu den Ehregehenden gehörte. Und so floh ich vor euch, als ich Angst vor euch bekommen hatte. Doch dann schenkte mir mein Herr Urteilskraft und machte mich zu einem der Gesandten. Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet hast?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 Er, Moses, sagte, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Er, Pharao sagte zu denjenigen in seiner Umgebung, hört ihr nicht zu? Er, Moses, sagte, er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Er, Pharao, sagte, Euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Er, Moses, sagte, Er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين Er, Pharao, sagte, wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Er, Moses, sagte, etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe? Er, Pharao, sagte, dann bringe es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Da warf er seinen Stock hin, und sogleich war er eine deutliche Schlange. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين Er, Pharao, sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer, der euch mit seiner Zauberei aus eurem Land vertreiben will. Was befehlt ihr nun? Sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und schicke in die Städte Boten, die die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbringen. So wurden die Zauberer auf die festgesetzte Zeit eines wohlbekannten Tages versammelt, und es wurde zu den Menschen gesagt, werdet auch ihr euch nun wohl versammeln?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 Er sagte, ja, und ihr werdet dann also fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Moses sagte zu ihnen, werft hin, was ihr zu werfen habt. Da warfen sie ihre Stricke und Stöcke hin und sagten, bei der Macht Pharaos, wir werden ganz gewiss Sieger sein.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 Ganz gewiss werde ich eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch allesamt ganz gewiss kreuzigen lassen. Sie sagten, kein Schaden, wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Wir erhoffen ja, dass unser Herr uns unsere Verfehlungen vergebe dafür, dass wir die Ersten der Gläubigen sind.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 Da sandte Pharao in die Städte Boten, die die Leute versammelten. Diese sind fürwahr nur eine kleine Schar, dennoch lassen sie uns fürwahr ergrimmen, aber wir sind alle wahrlich auf der Hut. So ließen wir sie vorziehen von Gärten und Quellen, von Schätzen und von trefflicher Stätte. So war es, und wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe. Dann folgten sie ihnen bei Sonnenaufgang. Als die beiden Heere einander sahen, sagten die Gefährten Moses, wir werden fürwahr eingeholt. Er sagte, keineswegs, denn mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten.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 So spaltete es sich, und jeder Teil war wie ein gewaltiger Berg, und wir ließen die anderen dort nahe herankommen. Und wir retteten Moses und diejenigen, die mit ihm waren, allesamt. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch die meisten von ihnen sind nicht gläubig.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 als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, Wem dient ihr? Sie sagten, wir dienen Götzen, und so geben wir uns dauernd ihrer Andacht hin. Er sagte, hören sie euch, wenn ihr sie anruft? Oder nützen sie euch oder schaden sie? Sie sagten, nein, vielmehr fanden wir bereits unsere Väter desgleichen tun. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Er sagte, was meint ihr wohl zu dem, was ihr zu verehren pflegt? ihr und eure Vorväter. Gewiss, sie sind mir alle Feinde, außer dem Herrn der Weltenbewohner, der mich erschaffen hat und mich nun recht leitet, und der mir zu essen und zu trinken gibt, und der, wenn ich krank bin, mich heilt, und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht, und von dem ich erhoffe, dass er mir am Tag des Gerichts meine Verfehlungen vergeben wird.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 Und zum Erscheinen gebracht wird der Höllenbrand den Verehrten. Und es wird zu ihnen gesagt, wo ist denn das, dem ihr zu dienen pflegtet, anstatt Allahs? Können sie euch helfen oder sich selbst helfen? Dann werden sie kopfüber hineingestürzt, sie und die Verehrten. Und die Herrscharen Iblis allesamt. Sie sagen, während sie darin miteinander streiten. Bei Allah, wir befanden uns wahrlich in deutlichem Irrtum, als wir euch dem Herrn der Weltenbewohner gleichsetzten. Es waren nur die Übeltäter, die uns in die Irre geführt haben.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 Als ihr Bruder Noah zu ihnen sagte, Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner. So fürchtet Allah und gehorcht mir. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين Sie sagten, sollen wir dir glauben, wo dir nur die Niedrigsten folgen?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 Er sagte, Mein Herr, gewiss, mein Volk hat mich der Lüge bezichtigt. So triff zwischen mir und ihnen eine klare Entscheidung und errette mich und wer von den Gläubigen mit mir ist. Da retteten wir ihn und wer mit ihm war, im vollbeladenen Schiff.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 Als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte, Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner.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 Und fürchtet denjenigen, der euch unterstützt hat mit dem, was ihr wisst, der euch unterstützt hat mit Vieh und Söhnen und Gärten und Quellen. Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Sie sagten, gleich ist es in Bezug auf uns, ob du ermahnst oder ob du nicht zu denjenigen gehörst, die ermahnen. Das hier ist nur die Sitte der früheren. Und wir werden nicht gestraft werden. So bezichtigten sie ihn der Lüge, und da vernichteten wir sie. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige, und Barmherzige.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 Als ihr Bruder Saleh zu ihnen sagte, Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner.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 Und gehorcht nicht dem Befehl der Maßlosen. die auf der Erde Unheil stiften und keine Besserung bringen. Sie sagten, du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem Zauber verfallen sind. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir, so bringe doch ein Zeichen her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst.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 Sie hat eine Trinkzeit und ihr habt eine Trinkzeit an einem bestimmten Tag. Fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Aber sie schnitten ihr die Sehnen durch. So wurden sie zu Leuten, die Reue empfinden.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 Als ihr Bruder Lot zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt nur dem Herrn der Weltenbewohner.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 Er sagte, ich gehöre gewiss zu denjenigen, die euer Tun verabscheuen. Mein Herr, errette mich und meine Angehörigen von dem, was sie tun. Da erretteten wir ihn und seine Angehörigen allesamt, außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben. Hierauf vernichteten wir die anderen, und wir ließen einen Regen auf sie niedergehen.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 du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. Wir meinen wahrlich, dass du zu den Lügnern gehörst. Lasse doch Stücke vom Himmel auf uns herabfallen, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, mein Herr weiß am besten, was ihr tut, aber sie bezichtigten ihn der Lüge.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 Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner, mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist. Auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnung gehörst, in deutlicher arabischer Sprache.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 So haben wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen lassen. Sie glauben nicht eher daran, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen und diese plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken, bis sie dann sagen, wird uns Aufschub gewährt? Wünschen Sie denn, unsere Strafe zu beschleunigen? Was meinst du wohl, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen, und hierauf über sie kommt, was ihnen stets angedroht wurde? Nichts nützen wird ihnen dann, was ihnen an Niesbrauch gewährt wurde. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون und wir vernichteten keine Stadt, ohne dass sie Überbringer von Warnungen gehabt hätte. Dies als Ermahnung. Und nie sind wir ungerecht.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 Und warne die Nächsten deiner Sippe. Und senke deine Flügel für diejenigen von den Gläubigen, die dir folgen. Wenn sie sich dir widersetzen, dann sag, ich sage mich los von dem, was ihr tut und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen.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 Sie kommen auf jeden ungeheuerlichen Lügner und Sünder herab. Sie hören hin, und die meisten von ihnen sind Lügner, und die Dichter, es folgen ihnen die Verehrten. Siehst du nicht, dass sie in jedem Tal ziellos umherwandern, und dass sie sagen, was sie nicht tun, außer denjenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun und Allahs häufig gedenken und sich erst selbst helfen, nachdem ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und diejenigen, die Unrecht tun, werden erfahren, was für eine Rückkehr sie haben werden.